Շարլ Ազնավուրը արժանացել է Նիկոս Գացոսի անվան մրցանակին։ Հայ գրոսմայստերները կմասնակցեն Սիուդադ դե Լորկա շախմատի միջազգային մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Դեկտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 30 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով շուրջ 350 կրակոց։ Ռավելի ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել ՍՎԴ եւ Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաներից 94 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքերի պաշտպանությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 23-ին ընդունել է Ռուսաստանի Պետական Դումայի ԱՊՀ երկրների գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հարինակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովի գլխավորած պատվիրակությանը եւ ներկայացրել ապրիլին Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։ Պետդումայի падգամավորները ընդգծել են, որ իրենց այցելությունը խորհրդանշական է, քանի որ Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա հանձնաժողովի առաջին օտարերկրյա այցելությունն է։ Լեոնիդ Կալաշնիկովն ու Երևանյան 4-րդ համատեղնիստի մասնակիցները Ռուսաստանի Պետական Դումայի անունից ցաղկեպսակ են դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հյուշարձանին, ցաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ եւ լռությամբ հարգել Սուրբ նահատակների հիշատակը։ Հյուրերը եղել են նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, ցանոթացել հայոց մեծ եղերնը հավաստող փաստաթղթերին ու վավերագրերին։ Այսօր էլ զոհվում են անմեղ մարդիկ, անհրաժեշտ է համատեղել բոլոր ուժերը կանխելու համար համամարտկային նոր ողբերգությունները, ասել է Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ Իսրայելից Ադրբեջանի ցերկ բերած երկաթե գմբեթ համակարգը առաջին հերթին հոգեբանական նշանակություն ունի Ադրբեջանի հասարակության համար, քանի որ Իսկանդերի ցուցադրումը հոգեբանական լուրջ ազդեցություն թողեց Ադրբեջանի հասարակության վրա եւ հարց առաջացավ, թե արդյոք իմաստ ունեն մինչ այդ ցերկ բերված այն սպառազինությունները, եթե Հայաստանի տրամադրության տակ կա Իսկանդեր, որը փաստացի զանգվածային ոչուչացման զենք է եւ իր վտանգավորությամբ զիջում է միջուկային զենքին։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը հավելելով, որ Ադրբեջանի հասարակության խոճապը մեղմելու համար Ադրբեջանը հայտարարել է, որ իրենք ոչ պակաս լրջության երկաթյա գմբեթ պաշտպանական համագարկ ձեռք կբերեն Իսրայելից։ Նշենք, որ օրերս Ադրբեջանի պաշտպանական արտադրության նախարար Յավեր Ջամալովը հայտարարել է, թե Բաքուն պատրաստվում է Իսրայելից գնել հակահերթերային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգը։ Արցախ էներգոն առաջիկայում կմասնավորեցվի։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Արցախում էներգետիկայի համակարգը ձևավորվել է անցած դարի 30-ականներին, առաջին անգամ էլեկտրական լամպը Ստեփանակերտում վառվել է 1923 թվականին Արմենհավանում տեղադրված դիզելային գեներատորի շնորհիվ։ Այնուհետև 1930 թվականին Կարկարգետի վրա կառուցված 480 կիլովատ հզորության առաջին հիդրոէլեկտրակայանի շնորհիվ հիմքը դրվեց էներգետիկայի համակարգի։ Պատերազմի տարիներին լուրջ վնասներ կրեց համակարգը, քանդվեցին, ռմբահարվեցին, վթարվեցին թել էլեկտրասյուները, թե կայանները, թե միակ Սարսանգի հեկը։ Զինադադարից հետո կառավարությունը կանգնեց բարդ աշխատատար ու ծախսատար խնդրի առջև։ Արդյունքն այսօր այն է, որ Արցախում կառուցվել են 1 տասնյակ փոքր հեկեր, վերականգնված են էլեկտրական գծերը հանրապետության ողջ տարածքում։ Էլեկտրական հոսանքով ապահովված են նույնիսկ ազատագրված տարածքների այն գյուղերը, որոնք տարիներ շարունակ ստիպված էին բավարարվել լամպի լույսով։ Այս ամենը տարիներ առաջ կառավարության ворթե գրած էներգետիկան կախություն ու անվտանգություն քաղաքականության շրջանակներում իրականացվեց։ Բնականաբար այս ամենը իրականացվեց զգալի ներդրումների շնորհիվ, որը ենթադրում էր էլեկտրակայանի սակագնի աճ, ինչը սակայն մեղմվեց կառավարության կողմից սուբսիդիաների շնորհիվ։ Այնուհանդերձ կատարված ներդրումները բավարար չեղան համակարգը լիովին արդիականացնելու։ Մյուս կողմից համակարգի արդիականացումը անհետաձգելի խնդիր է կառավարության համար, քանի որ համակարգյան սարկությունը վնասով աշխատելու պատճառ է դառնում։ Այդ իսկ հիմքով իրավիճակից ելքը կառավարությունը համակարգի մասնավորեցման մեջ է գտել։ Արցախի էներգոետնորեն Տիգրան Ծատրյանն ընդգծում է, որ համակարգը ներդրումների կարիք ունի, սակայն ասել, որ անմխիթար վիճակում է, չի կարելի։ Էներգետիկ համակարգային համակարգերից ու ինքան արագ է զարգանում, միշտ կարիք ունի ներդրումների։ Ես չեմ ասում, մենք ունենք ներկայիս զրությամբ լրիվ արդյական սոցիալական, բայց աշխատանքներ տարվում են եւ կազմում են համապատասխան ծրագրեր ամեն տարի, որ իրականացում է ծրագրերը։ Տիգրան Ծանտրյանից փորձեցինք ճշտել փոփոխությունները, որոնք սպասում են մասնավորեցումից հետո մասնավորություն էին ըստ ներկայացված ծրագրի կտա մեծ ներդրումներ էներգահամակարգում մոտավորապես տարեկան 4-ից 5 միլիարդ դրամի չափով իրականացվեն ներդրումներ, որոնք արդիականացվեն մեր գործող տրանսֆորմատորային ենթակայանները, օթային գծերի մնացած այլ էլեկտրատեղակայանքները Արդյոք մասնավորեցմամբ պայմանավորված կկրճատվեն աշխատատեղեր համակարգում հարցին, ընկերության տնորենը միանշանակ պատասխանել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է կրճատումներին, միանշանակ չեն կարող ասենք, որ կլինեն կրճատումներ կամ չեն լինի կրճատումներ, ամեն դեպքում ամեն սեփականատեր, ամեն մաս, մասնավորեցնող կազմակերպություն իր տեսակ տեսակետ ունի աշխատատեղերի, աշխատողների քանակների, հնարավոր է ինչ-որ աշխատողներ կամ ինչ-որ մասնագիտություններ միանշանակ ոչ մի բան չի կարելի ասել, դա արդեն կլինի մասնավորությունից հետո ավելի པարզ կլինի։ Ինչ վերաբերում է սակագներին առաջիկա տարիներին այն փոփոխություն չի գրելու ըստ իմ տեղեկատվության, որը ներկայացում է մասնավորեցնողին, մոտակա 2-3 տարվա մեջ սակագնի ավելացում չի նախատեսում։ Աշխարհական չկան դեպքեր ամբողջությամբ արդիականացնելու համար հա մոտավորապես մենք 2-3 տարի առաջ հաշվարկել ենք մոտ 50 միլիարդ դրամի ներդրումներ են անհրաժեշտ իրականացնել, որ մոտակա մոտ 5-ից 10 տարիների ընթացքում կիրականացվեն այդ ներդրումները եւ արդեն կունենանք ավելի զարգացած եւ արդիականացված էներգոհամակարգ։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հատուկ մասնագիտական ուսումնական վարժանքներ Քաշաթաղի շրջանում հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Դեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Փաշաթավի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի մարտիկները դեկտեմբերի 23-ին իրականացրեցին հերթական պլանային ուսումնավարժանքը։ Ծրագրով Տերձոր քաղաքի մոտակայքում մեքենայի հետ գլորվեց ճանապարհամերձ ծորակը եւ անհրաժեշտ էր օգնություն։ Ստանալով լուրը շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի մարտիկները, Բեկ մարտական աշխարհ, բաժնի պետ Խոկնդապետ Քերոբ Մովսեսյանի գլխավորությամբ շտապեցին դեպի վայր։ Վթարի մասին տեղեկացվեց նաև շրջանային ոստիկանություն եւ բուժնիավորում։ Վթարի վայրում հայրվում է զորը գլորված մեքենան, կարմեք դուժած։ Շուտով տեղ հասավ ռշեշ մեքենան եւ տղաներն սկսեցին ըրդեհի մարումը։ Նորակի սուրճ բերեցին վիրավոր վարորդին, իհարկե ցուցաբերելով առաջին քուժօգնությունը եւ շտաբ օգնության մեքենայով տեղափոխեցին Իվանտանոց։ Չնայած Զառիթափ ու Սարաս տեղանքի շեշների լավ աշխատանքի արդյունքում արվեց ծրբեհը։ Շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի աշխատակիցները կատարեցին իրենց աշխատանքը եւ վերադարձան հիմնական տեղակայման վայր։ Միջադեպն ընդամենը հատուկ մասնակիտացած ուսումնավարժանք էր եւ իրականում չկար ուժած ու այրվող մեքենա։ Շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Պերոբ Մովսեսյանը տեղեկացրեց, որ նույն ժամին հատուկ մասնակիտացված վարժանքներ կայացան նաեւ շրջանի հարավային հենակետերում, Հովսական քաղաքում եւ Տիգրանավան գյուղում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցել ԱՌՊՀ գավաթ ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպված ինտելեկտուալ խաղին մասնակցել են Մայրբուհի տնտեսագիտության, պատմության եւ իրավագիտության բանասիրական բնագիտական ֆակուլտետների եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի թիմերը։ Խաղը կայացել է ինչ որտեղ երբ ֆորմատով, որը բակացած է եղել երկու փուլից, յուրաքանչյուր փուլում ընդգրկված էր 12 հարց։ Խաղն ավարտվել է պատմության եւ իրավագիտության ֆակուլտետի թիմի հաղթանակով։ Տոնական միջոցառումները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու նպատակով ձևավորվել եւ տոնական տեսք է ստացել Ադրուտի ազատության հրապարակը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը հաստատել է գալի տոնական միջոցառումների ծրագիրը, որը կազմակերպիչների հավաստմամբ կլինեն հետաքրիր ու տարաբնույթ միջոցառումները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու նպատակով ազատության հրապարակը ձևավորվել եւ տոնական տեսք է ստացել։ Շրջենտրոնի կենտրոնական մի շարք փողոցներ ապահովել են լուսային էֆեկտներով։ Քաղաքի գլխավոր տոնածառի լույսերի պաշտոնական բացումը կայացավ դեկտեմբերի 23-ին, որի մասնակցում էին ինչպես շրջվարչակազմի քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, այնպես էլ դպրոցականներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, զինվորներ։ Տոնածառի լույսերի բացմանը մասնակցում էր Ադրուտի ժողովրդիկային դիզակ համույթը եւ Արվեստի դպրոցի սաները։ Նրանց կատարում ուսանողները հիացրին ներկաներին։ Երկու պարով երաժշտությամբ մեկնարկեց տոնակատարությունները հադրութի շրջանում։ Հաստատված ծրագրի սահմաններում հադրութի արվեստի դպրոցը դեկտեմբերի 26-ին մշակույթի տանը կկազմակերպի ամենօրյա շոու ծրագիր, իսկ վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 29-ին կկազմակերպի ամանորյա հանդիսներ ժամանցային միջոցառումները։ Տոնական միջոցառումներ կազմակերպեն շրջանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, մանկապարտեզներում։ Ինչպես նշեց աշխատակազմի կուրսային եւ սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը շրջանի նախադպրոցական հասակ բակի երեխաներից մինչև երրորդ դասարանի աշակերտները ստացել են մոտ 2500 նոր տարվա նվերներ։ Տոնակատարիչները գագաթնակետ ինչպես ամեն տարի լինելու է դեկտեմբերի 31-ի լույս հունվարի 1-ի գիշերը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում ընդունելության է հրավիրել զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին։ Նա գալիկտոների կապակցությամբ շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել ընդունելությանը մասնակցող լրագրողներին եւ իդեմս նրանց Հայաստանի բոլոր լրագրողներին ու զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը ողջունել է Միչիգանի կոնգրեսական Դեվիդ Թրոթին որպես կոնգրեսի հայկական հարցերով աջակցության խմբի նոր հանրապետական համանախագահ, որը խմբի հիմնադիր Ֆրանկ Փալոնի, Ջեք Սփեյսերի եւ Դեվիդ Վալադուի հետ միասին զբաղվելու է Ամերիկա հայերի շահերը առաջ տանելով եւ ուժեղացնելու է ԱՄՆ Հայաստան կապերը նոր 115-րդ կոնգրեսում։ Նման ուժեղ թիմով աջակցության խումբը առաջ է քաշյալու օրեսդրական նախաձեռնություններ, որոնք կուժեղացնեն Հայաստանը, կպաշտպանեն Արցախը, կապահովեն արդարություն հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հարցերում եւ կամրապնդեն ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները, ասել է Ամերիկայի հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Կոնգրեսական Դև Թրոտնել նշել է, որ իր համար պատիվ է ընտրվել որպես հայկական խմբի համանախագահ։ Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շալ Ազնավուրը աժանացել է հույն բանաստեղծ թարգմանիչ Նիկոս Գացսոսի անվան մրցանակին որպես 800 ստեղծագործության հեղինակ։ Ժյուրին հայտնել է, որ Ազնավուրը ստանում է մրցանակ իր ստեղծած ոճի համար։ Նիկոս Գացուսի անվան մրցանակը հիմնադրվել է 2012 թվականին։ Ամեն տարի այն շնորհվում է երկերի եւ բանաստեղծությունների հեղինակներին։ Մարզասերների համար Ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 4-ից Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում գործում է Բռնցքամարտի մարզադահլիճ։ Պարապմունքները անց են կացվում Մոնտե Մելքոնյանի անվան նոր մարզադահլիճում շաբաթական 3 օր։ Մարզիչ Մեսրոպ Ղահրամանյանը տեղեկացրել է, որ մարզադահլիճը հարմարավետ է եւ որ պարապմունքների անցկացման համար արկայ են բոլոր պայմանները։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 40 մարզիկ ունենք, որոնցից 5-ը մոտակա գյուղերից են, մնացածը ճարտարից։ Պարապմունքներին կարող են մասնակցել 11-ից 17 տարիքային խմբի բոլոր ցանկացողները։ Ստեփանակերտի բռնցքամարտի ֆեդերացիան ամեն ինչով օժանդակում է մեզ։ Առաջիկա ամիսներին ճարտարում նախատեսում ենք իրականացնել փոքր առաջնություններ, իսկ հետագայում կմասնակցենք Ստեփանակերտում կազմակերպվող առաջնությանը, ասել է մարզիչը։ Դեկտեմբերի 26-ից 30-ը Իսպանիայում կանցկացվի Ciudad del Lorca միջազգային մրցաշարը, որին այս տարի կմասնակցեն 177 շախմատիստ, որոնց թվում 17 գրոսմայստեր եւ 13 միջազգային վարպետ։ Մրցաշարին կմասնակցեն նաեւ գրոսմայստերներ Կարեն Գրիգորյանն ու Գևորգ Հարությունյանը։ Առաջին տուրը տեղի կունենա դեկտեմբերի 26-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղուններ ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։